для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Першы падбег малодшы лейтенант і даў яму па вуху. Немец упаў. Кідала пхнуў яго нагой. Я не асудзіў Сцяпана. За маю зямлю, якую яны захапілі, за шчасце, якое растапталі, за толькі што перажытае напружанне і страх, я, напэўна, зрабіў бы тое самае, каб апынуўся каля яго першы. Злосці ў мяне было даволі. Але... Ляжачага я не мог бы ударыць. Акрамя таго, я адразу ўбачыў яго вочы, прыгожыя, блакітныя. Яны былі напоўнены такім смертэльным страхам, што мне зрабілася шкада яго. Гэта быў малады хлопец, бадай што наш равеснік, высокі, дужы, з даўгаватым тварам, вялікім лбом, тыповы арыец але без якіх-небудзь прыкмет ці рыс садыста, забойцы, якім стаў за апошні час у нашым уяўленні вобраз кожнага фашыста. Ад гэтага нават патыхала нечым мірным, ні крывёй, ні гарам пажару і нават не бензінам, а тонкімі прыемнымі духамі. Праўда, калі мы загадалі яму падняцца і павялі назад страх, у яго вачах знік, бліснулі такія іскры, што прымусілі мяне насцеражыцца. Пачала раздражняць яго шырокая спіна, лёгкая хада, элегантная футравая куртка, прыгожыя унты, уся яго постаць чужынца, ворага. ворага. Сеня спытаў каторы раз ён налятае на мурманск цум эстермаль хлусіць падлюга баіцца адказнасці не паверыў я А можа, з новай часці выказаў меркаванне кідала. Спытай, дзе ён быў дагэтуль, адкуль прыляцеў. Аус Берлін. Адказаў ён з хітрасцю і нават, як мне здалося, са здзекам. Як яго прозвішча? Фрыц Кронкер. Усё-такі <laughs> Фрыц, засмяяўся кідала. Спытай сеня, на што ён спадзяваўся, калі так упарта ўцякаў. Да Фінлянды 100 кіламетраў, вар'ятам трэба быць, каб мець надзею дайсці. Фрыц выслухаў пытанне, спыніўся, павярнуўся да нас тварам і пачаў адказваць горача, пераканана нават злосна. — сеня збялеў. Кінуўся да яго, схапіў за каўнір курткі, трасануў і закрычаў яму ў твар, глытаючы ад хвалявання бурэння словы. Некалькі разоў паўтарыў «Масква» і «Берлін», потым з загіды штурхнуў немца ад сябе «Фашыскі вырадак!» Што ён сказаў? Сеня не адразу здолеў перадаць нам. Зграбная морда! І он яшчэ пагражае, гаворыць, каб мы не радаваліся, што збілі яго і ўзялі ў палон. Бачыш, выходзіць палонны не ён, палонныя мы. Кажа, што тры дні назад вялікая армія фюрера пачала сваё рашаючае наступленне і ўжо штурмуе Маскву, што нам тут усім хутка капут – мы вымушаны будзем скласці зброю. Ось жа гад! Я адказаў, што яго смярдзючаму фюреру не бачыць Масквы як сваіх вушэй. Не на тых напалі, а вось мы. Мы прыйдзім у яго Берлін. Веркамен нах Берлін! Берлін! крыкнуў сеня па-нямецку. Чуеш, сволач гітлераўская, Веркамен нах Берлін. Фрыц панурыў галаву, згорбіўся, як бы чакаючы ўдару. Пад'ём быў круты і цяжкі, мы адчувалі стомленасць і было не да размоў. На перавале на хвіліну спыніліся, каб адпачыць. Цяпер можна не спяшацца, хаця і вечарэла ўжо. Сонца даўно схавалася з-за гарамі, Яно выглядвае яшчэ ў дзень гадзіны на дзве. Неба на паўднёвым захадзе гарэла барвова-фіялетавым агнём, а на паўночным усходзе было цёмна-сіня туль, з мора наступала ноч. Мы бачылі сваю батарэю, адчувалі, што нашы сябры глядзяць на нас, бачаць чатыры постаці на фоне неба і радуюцца, што мы затрымалі патарэю. фашыста. За светлым ад вобліску снегу залівам жыў, дыхаў горад – дымам паравозаў, комінаў, параходаў каля прычалаў, палонны доўга не зводзіў з яго вачэй. Напэўна, яго ўразіла, што горад жыве. Можа, яму здавалася, што іх бомбамі ён знішчаны ўшчэнт. Ва ўсякім разе нешта прымусіла яго сур'ёзна задумацца, бо ён раптам цяжка ўздыхнуў і як бы падумаў услых. Сеня зняважліва хмытнуў. «Дайшло!» Гаворыць, што гэта будзе сусветная трагедыя, калі не дай Божа мы прыйдзем калі-небудзь у Берлін. Ха. Не. Хлусіш. Будзе сусветная радасць. Диганце Вельт вирт фрузайн. Калі мы збавім людзей ад карычневай чумы. Немец глянуў на сеню з нянавісцю. У задуменні ён, мабыць, забыўся, што адзін з нас ведае яго мову. Калі мы пачалі спускацца, то збоку прыкладна за кіламетру бачылі трох чалавек. Яны ішлі напяры, мы нам і махалі рукамі. З войск НКВД папалоннага здагадаўся кідала. Ён дастаў з кішэні новенькі бліскучы пісталет лётчыка, з жалем агледзеў яго. Эх, забяруць мой трафей. Гэтыя дружкі сваю справу ведаюць. На гару нябось не кінуліся, у першую чаргу да парашута пайшлі. У гэтым момант, як на тое немец расшпыліў спрашку на рукаве сваю курткі зірну на гадзіннік. Гадзіннік быў цудоўны, вялікі, з чорным цыферблатам, белымі стрэлкамі, Я убачыў, як у Сцяпана прагна бліснулі вочы, скватная думка вылезла на шырокі самаздаволены твар. «Пясоцкі, скажы гэтаму тыпу, каб аддаў мне гадзіннік». «Навошта?» – здзівіўся наіўны Сеня. «На памяць. Дарымна хіба мы яму жыццё ратавалі?» – цынічна усміхнуўся кідала. Сеня зразумеў, сумеўся – ажно пацямнеў з твару, але сказаў з верай, што можна пераканаць гэтага несвядомага чалавека таварыш малодшы лейтенант, але ж гэта марадзёрства. Ну, ты мяне не вучы. Яны паў свету абрабавалі, можа, маці тваю забілі, а ты мне марадзёрства. Рабі, што загадаю, твая справа цялячая я, я, я, я не, не магу гэта перакласці хочаце забярыце самі і ён зразумее без слоў кідала натапыруся прыпыніўся апусціў доўгі руки перайшоў на той афіцыйны тон які любяць не вельмі разумныя камандзіры ветлівы ў той жа час пагрозлівы здзеклівы вы што пясоцкі не выконваць загаду у баявых абставінах так так так фашыста пашкадавалі сваячка знайшлі так у Чатыры гады вучобы ў тэхнікуме жыццё ў адным пакоі давалі мне права сказаць яму з абурэннем: Пасаромійся, сцяпан, Ты савецкі афіцэр, паважай самога сябе. Але гэта ўзарвала яго зусім. Ён закрычаў на ўвесь кольскі паўвостраў: « Які я вам сцяпан! «Сержант Шапятович, я быў для вас Степаном калісь, але ніколі больш не буду, ніколі! Зарубіце сабе на носе, зразумелі?» Я ведаў, як яго ўлагодзіць. Шчоўкнуў абцасамі, выцягнуўся, казырнуў. «Так точно, таварыш малодшы лейтенант, усё разумею». Ды раптам... Де позірк мой упаў на палоннага. Ён стаяў, глядзеў на нас і здалося мне усміхаўся зняважліва і зларадна. Я пахаладзеў ад думкі, А што калі ён разумее па-руску? Зрабілася так сорамна закідалу, так страшэнна сорамна, што хацелася праваліцца скрозь гару, гэтак паказаць сябе перад ворагам. Глядзіце, — Ён разумее? Паказаў я на немца. Дайшло нават да кідалы. Ён схамянуўся, штурхнуў палоннага ў плячо, пайшоў, сволач, хутчэй! І шырока закручыў побач з ім. Музыка быццам у душу напляваў, сказаў сеня сумны, разгублены, схудзелы ад стомленасці. Калі мы сустрэліся з чэкістамі, здалі ім абавязкі канвою, крыху адстаўшы маглі пагутарыць паміж сабой. А ты на яго плюй, не прымай да сэрца, ён будзе маўчаць, як вады ў рот набраўшы. Хіба мне гэтага лягчэй. Гэта Я зноў страціў да яго павагу, якая была з'явілася пасля бомбы. Гэта цяжка, Петя. Як казаў табе, няўжо ён не разумее? Абрабаваць палоннага, што абрабаваць забітага, агідна. гідна. ніколі ў жыцці я не даносіў ні на кога і люта ненавіджу людзей, якія гэта робяць. Ходзяць, скардзяцца начальству, пускаюць плёткі, нагаворваюць адзін аднаго. Але я доўга думаў пра сённяшні выпадак. І ўвесь час мне ўспаміналіся словы кідалы. Фашыста пашкадавалі, сваячка знайшлі. Словы гэтыя вельмі абуралі мяне, але бо нагадвалі тыя недарэчныя абвінавачанні, якія ён кінуў сені ў першы дзень вайны. Я не вытрымаў, пайшоў да камандзіра і камісара, расказаў ім. Камісар слухаў з затойнай, але добрай усмешкай на твары. Я думаў, што ён радаваўся за нас з сенем, што камсамол, школа, ладна ж выхавалі нас такімі. Камісар найвялікшы гуманісты безумоўна разумее нас – Сеўчынка, хмурыўся і выслухаўшы, вылаяўся: "Эх, гора мне з вамі. Я спалохаўся, няўжо ён асуджае нас? Не, дурань ён ваш кідала, але я зраблю з яго чалавека" і папрасіў, каб мы нікому больш пра гэта не расказвалі. 14 лістапада. Каторы дзень раскрываю свой шытак і нічога не магу запісаць. Мне сорамна перад самім сабой, перад тымі, каму трапіць мой дзённік, перад Сашай. О, лепш не ўспамінаць, не запісваць. Можа, спаліць, знішчыць, каб нішто не вымушала мяне на прызнанне каб ніякіх дзённікаў ніякіх слядовалі хіба лягчэй будзе ад усведамлення таго што ніводзін чалавек ніколі ні аб чым не даведаецца я даваў слова што буду до канца сумленны нічога не буду таіць ні падзеі ні думак ні схлушу каб зрабіць сябе лепшым прыгажэйшым не я мушу ўсё запісаць шчыра Мяне лёгка раніла сколкам у плячо. Завезлі ў санчасць, якая размешчана ў бараку цагельнага завода. Там у гліняных кар'ерах схаваны ўсе тылы дывізіёна. Цагельню ні разу не бамбілі. Мяне паклалі ў вялікім светлым пакоі. Хоць гэта спачатку так здалося пасля зямлянкі, на самай справе пакойчык невялічкі шчыльна стаялі чатыры бальнічныя ложкі – З іх толькі адзін быў заняты, ляжаў абмарожаны сувязіст з НП. Упершыню за многа месяцаў я адпачываў у поўным сэнсе слова і целам і душой. Мне ўсё было прыемна, прыносіла салоду. Чыстая бялізна, знаёмы пахлекаў, адчуванне ўласнага цела, нават лёгкі боль, раны, дотык мяккіх антаніненых рук, калі яна перавязвала, размовы, якія мы вялі з ёй – а потым кнігі, якія яна пачала прыносіць. Я накінуўся на іх з прагнасцю галоднага і глытаў адну за адной па дзве-тры ў дзень. Я нічога не чытаў з пачатку вайны, акрамя газет, бо кароткія перадышкі ў нялётныя дні аддаваў дзённіку. Я так захапіўся чытаннем, што нават Антаніна мяне раздражняла, калі заходзіла і пачынала гаворку, Гаманлівага суседа проста ўзненавідзеў за тое, што пустой балбатнёй, ён перашкаджаў мне ўглыбіцца ў кнігу. «Пачытай ты што-небудзь лепш», – прасіў я, каб ён змоўк. «Я ў добры час не чытаў, а ты хочаш, каб я цяпер затуманьваў галаву. Наліха мне гэта», – адказваў ён. «Вось жа ёсць людзі». той дзень сувязіст выпісаўся, і я застаўся адзін, вельмі задаволены гэтым. Нарэшце ніхто не будзе перашкаджаць мне. Раніцой заглянула Антаніна, зрабіла перавязку, сказала, што едзе на нашу батарэю. Я і гэтай калічнасці ўзрадаваўся, бо толькі што пачаў запіскі з мёртвага дома. А ваенурач і другі фельчар заходзілі рэдка. Антаніна вярнулася пад вечар, заглянула ў палатку па-сябруску, спытала – не сумуеш?» І паведаміла. «Я сёння буду дзяжурыць». Узрадавала. «Прыйдзеш і будзеш, ад няма чаго рабіць балбатаць, не дасі пачытаць», – падумаў я. Але яна не прыходзіла. А я, прыглынувшы за дзень запіскі, пачаў у грум раку. Маленькая лямпачка пад столлю святіла цьмяна – але я не зважаў на гэта вочы мае могуць чытаць і пры месячыку. Рыпнулі дзверы. Усё чытаеш, з дакорам спытала Антаніна. Папсуеш вочы, самалёта не ўбачыш, камандзір, і выключыла святло. Я прыціх не адказваў, чакаючы калена выйдзе, каб падняцца, уключыць святло, знову чытаць далей. І раптам я чуў яе гарачае дыханне. Яна схілілася надо мной, рука яе дакранулася маёй галавы, валасы ўпалі на твар. Ад іх асаблівага непаўторнага паху закружылася ў галаве. Некая дзіўна непераможная сіла прымусіла мяне абхапіць рукамі яе шыю, прыцягнуць да сябе, і вось ужо зліліся нашы вусны. І яе грудзі тугія гарачыя, пад якімі часта і моцна грукала сэрца, прыціснуліся да маіх грудзей. Тады ўсё паплыло, завіравала, зазвінела дзівоснай музыкай, знікла ўсё зямное, рэальнае быццам, узляцеў некуды туды, дзе калыхаўся, пераліваўся вясёлкамі, вабіў хараством сваім гэты гэты, падманлівы цуд, поўнае зянне. Thank you. я ляжаў душевна і фізічна спустошаны. Пустата была ў сэрцы, у мозгу, ніводнай думкі, ніякага адчування адна чарната, як у бездані. Потым яна пачала запаўняцца нечым брыдкім, здалося штосьці жывое і слізкае паўзло ў душу, забруджвала цела. Я доўга не разумеў, што гэта такое, толькі адчуваў, што няма сілы супраціўляцца – і бязвольна чакаў, калі яно выявіць сябе гэтае слізкае і агіднае. Што ж яно такое? І раптам яно прыйшло, гэтае вызначэнне вырысавалася на яе днішым у свеце словам «здрада». Але «здрада». Я здрадзіў самому дарагому і светламу, што было ў маім жыцці. Калі гэта дайшло да свядомасці, я, відаць, застагнаў. Яна, Антаніна, хацела абняць мяне. «Не трэба!» – у роспачы крыкнуў я. «Фу, дурань які, а яшчэ жанаты!» – пакрыўджана фыркнула яна, саскочыла з ложка і выбегла з палаты. «Фу, Раніцой я так настойліва патрабаваў, каб мяне выпісалі, што ваенну рач не стаў затрымліваць. Я не хацеў бачыць яе гэтую кошку, хітрую прытворшчыцу, якая выдавала сябе за увасабленне чысціні, шчырай дружбы, а на самай справе... Ах, безумоўна, я не першы ў яе. Успомніліся пісьмы, пра якія яна казала. Ад гэтай думкі рабілася яшчэ горш. Але што з таго я? Я сам безвольны, нікчэмны чалавек ануча, я здрадзіў Сашы у такі час. А няма большай душевнай пакуты, як адчуваць сябе здраднікам. Я ўзненавідзіў сам сябе, не знаходзіў месца занятку. Мяне раздражнялі байцы, асабліва іх размовы пра дзяўчат, пра жанчын, пра жанчын. А калі яны аднойчы прыгадалі Антаніну, я накрычаў на іх, а потым мне здалося, што яны пра ўсё здагадваюцца. І я пачаў баяцца іх сваіх падначаленых. Мне хацелася, каб бясконца наляталі немцы, каб смерць увесь час вісела над галавой, можа тады я знайшоў бы хоць які-небудзь спакой. Але як на злосць дні былі хмарныя, Падаў снег, і мы больш сядзелі ў зямлянках, займаліся тэорыяй паліт вучобай. Свайго настрою я не мог схаваць ад пільных вачэй камісара і камбата. Сеўчынка неяк сказаў: «Па-мойму цябе не далячылі Шапятовіч. Можа табе варта вярнуцца назад у санчасць. Я спалохаўся: вярнуцца туды, бачыць гэтую жанчыну, гутарыць з ёю. Што вы, таварыш старшы лейтенант, я зусім здаровы, плячо загаілася, настрой, гэта э, так, э, сям'ю ўспамінаю. Ну, глядзі, не вешай носа, сям'ю ўспамінаю. Ох, успамінаю, але як? Здрада! яна варушыцца ў сэрцы, як нейкая ліпучая гідная істота. Але гэтая пакута здаецца нязначны параўнанні з тым, што яна нарадзіла. Раптам я пачаў прыкмячаць, што думаю пра Сашу не так, як дагэтуль. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.